بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله العظيم واشرف خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه, وأصحابه الغر الميامين ومن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم القيامة آمين Draga moja vrijedna braća, Hvala Allahu Đelešanu koji vas uputio na posao koji činite i koji je natovario na vaša leđa i na vaša pleća teret i koji je dao da bine tomu veliku zahvalnu brigu. Ovo djelo, inša Allahu ta'ala, ostaje i uspećuje i koristi, jer je ono od spasijat svalihat. Jela koja zauvijek prijede, jer su dobra. Iako ste imali dosta svojih poslova i liški briga, odvojili ste vrijeme i žutvovali svoj vikend i počeli terete jedni ugoštavanja a jedno putovanja i to vas i novčano postalo pa neka vas Allah će zašanu za vjeru vaš i za braću vašu nagrad najljepšom nagradom da to dok ste živi na dunjalu i kada budete živjeli poslije dunjaluka inša Allahu ta'ala od Boga posla ćete vidjeti hajr već sada i vjerujem da su zadovoljniji i sretniji nego da se ostali kućama jer ta zajednička druženja zajednički namazi pa ako hoćete i zajedničko ahvendisanje daje vam iskustvo kao što vas sladi druženjem sa, lijet, sa rijetkim društvom, odabranim društvom koga nema na svakoj ulici niti u svakom gradu, na svakom mjestu, pogotovo u današnje vrijeme. Također, svojim okupljanjem povećavate sebi znanje i tražite ahiratsku nagradu. Jedni s drugima družeći se, poprimate lijep i ahlak i vratite se poslije toga ako Bog da za nagradom i sa odlučnošću i već dogovorenim planom i načinom zajedničkog organizovanog rada na polju zaveta i ostalog što prethodi prati i ide u zavu. Inša Allahu ta'ala za ovaj naš susred, za ovo moje obraćanje vama, mojoj dragoj braći, odabrao sam desetak napomena ili tačaka koje mogu da posluže i budu potpora vama i pomoć kako u radu, tako i u rasvjetljivanju pitanja sa kojima se i pojedinac u svome ličnom životu danas susreći. Mogu inša Allah ta'ala ova pitanja koja ćemo iznijeti, spomenuti, istaknuti njihov, njihov značaj i ukazati na njih, mogu da budu potpre kako Bog da i potpora nadalje. Prvo, želim da posmatramo našu zadaću i naš rad na sljedeći način. Sve je vezano za rad sve o čemu ćemo govoriti vezano je za rad. Bilo kako se odnositi i postaviti, zbog čega raditi, šta nam je sve potrebno u tom radu. Naravno, nećemo sa ovim sve obuhvatiti. I možda smo zaboravili i mnogo vrijednije stvari, ali pošto mi se ne osjećamo samo na ono što se jedan put kaže ili što jedna osoba kaže, nećemo inša Allah tada i druge važne stvari zaboraviti. Prvo vraćo, htio bi da gledamo na sve što radimo od Islama. A pogotovo ne smatram kada ja klanjam namaz, veliki doprinos islamu. Pa kad kažem rad islam, ne mislim svoj, svoj post ili svoj namaz ili svoj zikr ili učenje Kur'ana u četiri, ili četiri zira u svojoj kući ili džami. Ne mislim na to, nego mislim na neko djelo kome je cilj da dobije drugu osobu za islam ili da je unaprijedi u islamu ako je već u islamu. Da znači odma rašitimo sa terminima i pojmovima. Kad kažem dijelo ili rad, mislim na ovaj davetski rad. Neka nam taj rad, braćo moja, bude ciljem da ga radimo dok god ne završimo naš život. Znači, da imamo nijet da na njemu završimo i da postignemo lijepi kraj, husnul hatima ili hatima al hasana Jer, ako tako budemo posmatrali da smo dužni da radimo dijela korisna za islam, radi naše hatime, radi našeg lijepog završetka i lijepog kraja, time ćemo probuditi svoju svijest i probuditi svoju dušu, svoje srce. Iako smo daleki od puta, iako smo na putu, bit ćemo upozoreni da valja odoljevati i ustrajavati i nastavljati. A ako smo malo skrenuli stopu ili korak ili nekoliko stopa ili koraka, pobrinut ćemo se i uplašiti da nam da ne izgubimo lijepi kraj, lijepu završnicu kada budemo selili iz i vratit ćemo se da budemo radnici jer ne znamo kad će nam doći taj nenadni gost i ne znamo kad će biti taj naš konac. Zato stavimo predate, predoći svoje, husnul hatime, kraj kakav će nam biti i neka nam on bude cilj da bude lijep da bude lijepa završnica, da se s Allahom Đerlešanu susretnemo na najljepšim dijelima, sa plodnim dijelima, obilnim dijelima. Ako tako ogledali, primorat će nas, inša Allah, ovo svoje prevaspitavanje i preispitivanje, primorat će nas da radimo i ustrajavamo. Dakle, kada bi upitali bilo koga od muslimana, želiš li, brate, husnul hatimu, želiš li lijep kraj da završi svoj život najljepšim pečatom, opečati se najboljim dijelima, odgovor svakog vjernika muslimana, dobrog ili manje dobrog jeste želim. Da, želim, onda mu kažemo nećeš to postići osim ako ustraješ na dijelu, dakle, ustraj i s pravom se nadaj. To je prvo što smo trebali razumjeti i uzeti pri svijesti i držati ga se ako Bog da kroz cijeli naš život. Druga napomena, kada radimo, trebamo biti svjesni da smo u današnje vrijeme i u uslovima kakvi su dužni iz razloga više da radimo. Neki pogrešno razumijevaju pa situacija koja nije nimalo lijepa ako gledamo jesmo li gornji ili nismo, jesmo li jači ili nismo, jesmo li uticajni ili nismo, mnoge odvodi danas u nerad i pasivnost a u duši priželjkivaju da je kakvi povolji vremena i poletnih sigurno bi radio. To je nerazumijevanje ni situacije, ni naravi služenja i pomaganja vjerice jer situacija ovakva kakva jeste iz niza razloga nas obavezuje više da radimo sada a jedan od razloga je taj što kada radimo u vremenima kada drugi neće ili kada drugi ne znaju mi tada sve preteče, pretečemo. I ono što dođe poslije, sve će biti, inša Allah, rezultat naših zasluga. Znači, prije pobjede i u vremenu kada je malo pomagača i boraca za islam, razlog je više da sada radimo. Jer ćemo biti prepeća i sve što dođe poslije biće naš sevap i naša zasluga. A kada Islam pobjedi i bude nadmoćan, njegovu zastavu će nositi i malo i veliko. Kao što danas svi se lačaju i koji je razumiju i koji je vole i koji je ne razumiju svi se lačaju za zastavu globalizacije demokratizacije i amerikanizacije zato što je ona gornja i na površini nisu oni iskreni prijatelji Amerike jer su oni jučer isto tako likovali Sovjetskom savezu i drugima znači likuju samo jednom likuju onome ko je pobjednik. Prema tome, i ovi danas, kada podpomažu struju globalizacije, i oni koji će pomagati islam sada, bit u jednoj mjeri neiskreni. Kada islam pobjedi, zavlada, svi će htjeti da budu emiri i kadije i, i, i, i. Ali većina će i biti neiskreni i lažaca. Jer oni će tada da prigrliti zato što je kod njega izdat, ponos, slava, dobi, prestiž. A da nije svega toga ostavili bi ga. Kao što bi danas ostavili ovi zastave koje nose da nije dunjalučki i drugih ličnih koristi. A iskreni i dobri ne naginje nikom i ne pomaže nikom i ne predaje se nikom osim ako to dotično zaista zaslužuje. Dakle, mi se držimo islama zato što je istina i u momentima kada on ne znači biti pobjednik i gornji, i u momentima kada to znači. Samo zbog toga što je on istina i dug naš prema Allahu Đelešanuhu i emanet naš. I mi smo sa Islamom i onda kada je on pobjednik i onda kada se on proganja. Zato što to moramo biti, zato što je to Allahovo Đelešanuhu pravo. Zato Allah Želešanuhu hvali one koji su dijelili i pomagali poslanika sallallahu alihi wasallam prije osvojenja Mekke. I zato niko ne može dostići prve muslimane, muhađire i ansvarije, zadranine. Toga druga napomena i drugi zahtje pored onoga Husnul Hatime jeste da budemo svjesni da je prava čast i prava dobi i pravi razlog i razlog više u ovakvim i sličnim trenucima raditi za islam svjestan da je to šansa i prilika a nikako gledati drugačije i ličiti na monatike koji uđu u islam samo kada islam znači dobro podunjaluka. Naravno i u teškim vremenima kada nema one materijalne pobjede, musliman sa svojim lijepim islamom ima toliko sreća i dobiti da ga ne može stići sa njim se mjeriti niko drugi. Da pređemo dalje, pozivam vas, braćo, da zadaću svoju u širenju i pomaganju Allah ve Đelešanu u vjere odužimo i činimo ne zbog dunjaluka. Iako ni dunjaluk ne možemo dobiti čist i halal osim ovim putem. zaslugo Pozivam vas da nosimo ovaj manet i drugima ga predajemo zbog ahireta i ljubomore naše prema nasljeđu i miratu Rasulovu sallallahu alaihi wa sallam i samilosti naše prema Allahu i stvorenjima i straha za njih ukoliko ih šetan sebi pokori. Nemojmo, iako nas je pokrenulo mnoge i mnogi radimo, zato da ugledamo dan uspona i dan oslobađanja međutim on će doći ili neće a naš život je kratak zato da ne bismo ostali bez onoga što toliko žudno čekamo i oči našega ne ugledale zamijenimo ili u drugi plan stavimo taj cilj, a stavimo sebi za cilj ahiretsku nagradu od svega onoga što radimo. To su bili razlozi zbog čega raditi i šta sebi za cilj staviti. Kako raditi? Nadalje ćemo se pozabaviti pitanjem kako raditi. Želim, braćo, da se pozabavimo sobom sobom i popravljanjem sebe i svoga stanja. Da pokorimo duše svoje i želje svoje Allahu Đalešanuhu. Neka nam to bude put davata. Valjanost, čistota, ispravnost, moje duše, mojih misli, moje situacije i mojih dijela. Neka nam duša i srce budu puni ljubavi prema Allahu Đalešanuhu i žrtvovanja i rada u cilju posljedanja njegovog zadovoljstva. I da smatramo sve pa i ono najskuplje i najvrijednije jeftinim na Allahovom Đalešanuhu putu. Jer dava i njen uspjeh i prihvatanje dave naše od strane drugih ovisno je od Allahovog nadahnuća i teufika i Allahovog dopusta i dozvoli. Dakle, neće naša dava prodrijeti ni u čije srce, niti će uroditi plodom ukoliko Allah Đelešanu to ne odobri. A najveći ključ, najispravniji i najuspješniji ključ za uspjeh naše dave kod drugih jeste da mi zaista valjamo i vrijedimo i da se mi prvi odazovemo standardima islama i zahtjevima islama jer su srca i ključevi srca u Allahu i Đelešanu u ruci nikada Iako se dobro trebamo starati kako ćemo raditi i kako ćemo postaviti uspješan program i kako ćemo ga uspješno ispuniti i odraditi, ali nikada nećemo očekivati uspje zbog toga što smo mi iskusni, vješti, što imamo savršene metode, što smo dostojni, nego samo ako Allah Želešanuhu otvori srca ljudi i upiše nama kabul prijem po drugima. Zato rezimiram ovo kako raditi. Ako bi me pitali da li nas voliš više vidjeti kako drugima pružamo davu, a naše stanje lično u njemu ima i neiskrenosti, i propusta, i nesvijesti, je li radim iskreno, je li radim za, za, za Allaha Đerlešanu, ili ljudima sam daje, a ja sam prema Allahu Đerlešanu neprijatelj. U ratu sam sa Allahom. Ili voliš vidjeti nas drugačije, da smo mi dobri, ali slabo radimo s drugima. Ako bi čovjek morao izabirati jedno između ovog drugog, opredjelio bi se za drugog da smo mi dobri, pa da makar naša situacija i onaj naš hajr iz srca osvjetava i svjetli drugima i sijava nur i obuhvata druge, nego ne daj Bože da budemo drugačiji, jer jednog dana će ljudi otkriti, pa ćemo posijati samo korov i otrov. Zato imam ovo na umu, da je prvi zadatak valjanost naša, ali jedno od ovoga nije poželjno, nego spojo Boga se traži. Da bude pri nama oboje. I da smo sami mi nasprem Allaha Đerlešanuhu pozitivni, a isto tako da smo radini kad je u pitanju dava drugima. I dalje smo prelazimo na novo i dalje se pitamo kako raditi. Vidjeli smo malo prije, pozabaviti se sobom prvo, dalje raditi zajednički u džematu. Jer nam Allah Želešanu naređuje džemat. Šeitan je sa jednim, jedan je jedan šeitan, a dva su dva šeitana, a trojica su društvo. Šeitan je s jednim jak, sa dvojicom je manje jak, a sa trojicom je još manje jak protiv njih. U džamaatu je bereket Allahu ve želešanu u ruka. Nema uspjeha bez organizovanog rada. A organizovan rad ne može biti ako čovjek ne radi sa grupom. Dakle, ne mogu kazati da ja radim organizovan radim sam, nego organizovan rad je rad u džematu. A organizovan rad je obavezan i on je jedino s Božijom pomoći garancije za uspjeha ne samo organizovan rad radi većih rezultata u davi, nego i radi svog ličnog usavršavanja. Danas se brinemo o davati, da pozovemo tu i tamo nekoga, organizujemo nešto, kako bi ga upoznali sa njegovim obavezama prema Allahu, njegovim putem spasa i sreće na oba svijeta. Ali sutra ćemo možda raditi drugi posao, sutra će nam trebati da se bavimo propagandom, da se bavimo ekonomijom, da se bavimo prosvjetom i tako dalje. Da sve nam to treba poznavanje samih sebe, sticanje iskustva i građenje, saradnje i povjerenja među sobom. Pa su tu dakle dva cilja. Prvi uspjeh u davi koju trenutno činimo, drugi osposobljavanje sebe za nošenje drugih emaneta koji nas čekaju. Dalje, ako posmatramo naš ummet, ummet ehli sunneta ili džemata, vidjet ćemo da oni ne predstavljaju ništa drugo nego jedinke. Nemamo u njemu ni države, ni partije, ni džemata. U njemu imamo samo Asu, Usu, Sulejmana, pojedinca. I on je prema svojim i prijateljima i neprijateljima svaki ambasador za sebe i predstavnik samo sebe dok svi drugi imaju sve, i države, i partije, i ustanove, i žemate. Ako pogledamo samo rapidu, šije, koji ovih dana tek nam pokazuju koliko ih je i šta su sve učinili u svom širenju. Imaju sve od ovoga. I oni nastupaju svi zajedno. A protiv sebe imaju samo ove pojedinice. Bilo gdje, kad se skupimo, ili kada živimo tu gdje živimo, svak od nas predstavlja samo sebe. A suočava se sa drugima uvezanim i okupljenim. Nije li ovo razlog da se obavežemo na kupni, zajednički, zemaljski, da ne kažem rad, već život. I nije li u ovome dovoljno razloga da, ne pres, da, da nikada ne pomislimo izostati iz džemata i biti sami za sebe. Pošto nam ovaj džemat treba kao garancija za opstanak, garancija za rad i garancija za napredak. Kako džemaat očuvati? Džemaat ne može služiti svojoj svrhi ako ne bude njegovan i ne budu čuvana njegova prava i njegova svetost. I svetost svakog pripadnika zajednici i džematu. Ili veliki ili mali. Muškarci ili žene. Moćni u bilo čemu i mogućni ili manje mogućni. Ova svetost i nepovredivost džemata i njegovih pripadnika, činilaca, je i javna i tajna. Morate paziti i javno lijepim govorom među sobom i jedni od drugima i lijepim slušanjem i praćenjem jedni, dru, jedni drugi i lijepim podnašanjem i ponašanjem jedni nasprem drugi. Također i tajno se mora čuvati hurmet nepovredivost Kako tajno? Do ovom bratu ili braći da im Allah da teufik i da je Allah podrži u vjeri bez koje oni ne mogu biti u žemati i pomogne u radu u kome će biti korist za njih i za žemati i za druge. Čuvanje i pošteđivanje žemata kao imena i braće u njemu od uvreda. Odbijanje svih napada, pogotovo lažnih i nečasnih na njih i na njihov integritet i na njihovu čast. I najvažnije je kloniti se gibeta u džematu. Jer sve počinje od gibeta brata nema ili braće nema, nema vijesti o njima i sada mi počinjemo svoja mišljenja o njima nuditi ljudima, a često su ta mišljenja šetan ih spakovo, šetan ih plasirao, sada počinje vibat i nakon što je tebi brat ohladio, poslije tvoje priče drugom bratu ohladio i onom ohladio, ona jedan drugom i svi se bave time i pojede iznutra a rušenje svega dolazi iznutra. Ibe sa se čuvajmo i mišlje, mišljenja o drugima pogrešnih. Mi smo obraći kako mislimo o sebi. U tome je bio spas za mumine kad su propali mu nafici misleći o poslaniku i njegovoj porodici pogrešno. Zato nam je Allah Đelešanu u suri koja tretira ahlak. zabranio najstrožije mišljenja i kazao da su neka mišljenja grijeh. Mišljenja koja su grijeh su ona mišljenja koja ispoljimo. Dakle, mi možemo misliti, ali za sebe. A mišljenje koje ti misliš, za tim ispoljiš, a niko se za njega nije pitao, ili je ono štetno, pa makar i bilo na kraju tako, bolje da si brata sačuvao i popio pa da je se pokaju. Pa da se nije ni pokajao, neka ne ostaje u svijesti ljudi da ima takvi da može biti tako. Sačuva ljude, zato je Allah propisao, zato Allah voli sakrivanje i sam sakriva naše mnoge grijehe. Zato je propisao za zinalu četiri svjedoka da ne bi se nikad znalo, da se ne bi proširilo. Jer nezavladavan zinalu srcima i slične pošao samim svojim zbivanjem koliko pričanjem o njemu. Dakle, taj gibet je halika. On vodi u propast i upropoštava. I halik I on, kao što poslanik kaže, brije. I on je vjesnik svakog zla i raspada. Trpe, podjeli. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada nas je posticao na međusobne dobre odnose. Kaže, popravite do, međusobne odnose i ne kvarite je, jer je to haliko, jer je to brijač. Ne kažem da brije lake, nego brije vjeru. Otklanja, stranjuje vjeru. Gdje god se zamrze i smatraju pripadnici određene zajednice, određene partije, određenog žemaata smatraju jedne druge kriminalcima, nitkovima, tu je posao završen. Raspad je najbolje, najbolji završetak koji može snaći, a gori od njega je međusobno istrebljenje i ubistva i ostalo. Zato imajmo to na umu i nikada ne smećemo sa umom da džemaat treba njegovati i da on ima svoju svetost, nepovredivu i da je gibet a klica gibeta je mišljenje, pogrešno mišljenje ili iznošenje mišljenja koje na kraju nije korisno makar bili u pravu držimo to za sebe ne širimo zlo i štetne vijesti koje ubijaju moral u zajednici. Sva, svaka se istina ne kazuje, ne mislimo od vjerskih istina, nego istina u zbili. Zato su nam ashabi kako biti u džematu. Prelazimo na drugu tačku. ashabima, poslije poslanika ashabi sami sa sobom su nam pokazali najveličanstveniji primjer kako živi bratski džemaat. Kako ni jedan od njih, koliko god da vrijedio, nije se oholio na drugi. Jer se poslanik sallallahu alaihi wa sallam oholio nad naj manjim ashabom, kella, nikada. Nek je iko od njih uskratio pravo i čije. Ovdje su dva smjera. Onaj koji je iznad, koji je veći, gleda na onog donjeg i ne prezire ga i ne holi se na njih. Ko je u džematu? U džematu ili gleda donji u gornjeg ili gornji u donjeg ili se gledaju privali jednak ne smije onaj koji slovi na osnovu ne znam čega vrijednim i zaslužnim prezirati niže od sebe. Niti smije ovaj niži od sebe uskratiti poštovanje i hak onog vrijednika. Je li iko od ashaba uskratio mjesto poslaniku sallallahu alaihi wasallam i poštovanje. Je li poslije poslanika Ebu Bekru? Je li Umaru? Je li učenima Ibn Abbasu, Ibn Mas'udu, Ebu Hureyri, Salimu, Maula Huzeyfe, bilo kome kod je od njih u Muaz ibn Džebelu, kogod od njih je bio učen, oni koji su dolazili muslimanima izvan njih. Stranci kada su posjećivali muslimane, sve jedno dok je bio među njima poslanik, ili kada su postali bez njega, alaihi salatu wasalam, u alaihim ridvanullah, nije mogao prepoznati ko je njihov prvak ili ko su njihovi prvaci zbog njihove poniznosti nas prema nisu poznavali oni koji bi dođu među muslimane ko je njihov prvak ali bi saznaj kada bi dobi naredbu nigdje nikod kakvi stareva niti vojski nisu vidjeli poslušnijih prema svojim prvacima i emirima kao što je bio slučaj među muslimanima jer su to smatrali fardom od Allaha tabaraka wa ta'ala Takav je bio Rasul sallallahu alaihi wa sallam među ashabima i takvi su bili njegovi nasljednici u vlasti i za njega njegove halife Kulafaj Rašiduni bili su kada sjede zajedno jednak postalo je i za njih akida i svaki od njih poštovanje i uvažavanje i hejbet određeno strahopoštovanje od tih velikana u prsima svojima veće nego brdo uhud. Takav je bio hal poslanika, takav je bio hal Ebu Bekra iza njega i Umara i ostalih dok je bilo hajra i nasljedstva poslanikova onakvog kakvog je on ostavio i kakvog je Allah svojim robovima htjeo. Prema tome nemamo boljeg primjera. Nemamo boljeg puta za uspjeh i za selamet od ovog ovi koji se o njemu raspitujete i koji za njim tragate. Dalje, formalne stvari da bi džemaat egzistirao i da bi se mogao pomoći, potrebno je da pojedinac u njemu trudi se da svoj lični status obezvijedi za njegovo lično materijalno stanje, ako je moguć i socijalno njegova, dakle, egzistencija bude sređena, kako bi se mogao posvetiti radu sa džematom. Jer ako ne bude tako, onda će mu nesređeno njegovo lično stanje često smetati i biti kamen, kamen poticanja u radu i doprinosu, davanja doprinosa džemaatu. Ali nikako ne smijemo dozvoliti da ovo ode sa pojedincima u drugi ekstremizam. Kada pa ljudima pod ovim izgovorom postane jedini cilj obizbjeđivanje svoje egzistencije. Nema potrebe da kupujemo i zarađujemo za auto vrijednosti 50.000 ako nas može služiti ono od 25 niti ima potrebe da zakrčimo svoj stan raznim džinđarikama i namještaju koji će nam na kraju ženu pretvoriti u nezasitu dunjalu čarku i koja će kupiti krpice kraj dunjaloka na kraj i nas gnjaviti time, nego ostavimo prostora, ostavimo prostora za druge brige. Obezdjedimo sebi neophodno i potrebno, a višak šaljimo na onaj svijet. Potrebno je ovdje, dakle, ukazati na važnost svog dobrog i komotnog stanja, kako bi kao takav i u svome vremenu i u svojoj opuštenosti i materijalnoj moći mogao sudjelovati sa nekim u, u zajedničkom radu i pomoći nekim džemati. Zato ne gubimo vrijeme i stanimo na svoje noge da ne koštamo i ne otežavamo džemati koliko možemo, a zatim da i pomažemo taj ženat. Briga naša lična i naša zajednička moraju biti i naša djeca. Pošto se obraćam vama tamo posebno, vaša situacija je specifična, treba vam napominjati važnost odgoja djece. Ne samo zbog toga što im prijeti da izgube svoj identitet. Nego zato što vi imate i jako dobru priliku. Pa ako ne mogu muslimani u mnogim našim muslimanskim sredinama priuštiti svojoj djeci dobru školu, dobru diplomu, da budu osposobljeni kadrovi za mnoge sfere koje nas očekuju, onda bi vi u Americi trebali moći to svoje djeci. I vi su najzaduženiji. Svakako, to ukazujte svoje djeci i prikazujte samo kao put da služe svojoj vjeri i svome umetu. Da bi im spojili dva cilja i da bi znali svakog trenutka da to sve uče i rade kao vid ibadeta. Pošto ste vi uzeli, braćo, za temu svoga seminara ahlak ili moral, trebalo bi se pozabaviti i ovim pitanjem. Što se morala tiče, braćo, moral je skup vrijednosti lijepih čuda. Nekima od njih se rađamo i budu nam urođene i prirodne, a neke upoznajemo i usvajamo onaj kome je Allah Želešanu dao lijep ahlak samim rođenjem pa on sam od sebe od svoje naravi na primjer ne voli da laže ne voli da vara i tako dalje njemu je utrt put i treba čuvati, njegovati i razvijati taj ahlak kod nekog nema tih predispozicija i tih sklonosti urođenih. Zato ih treba posvojiti. Tako da mi učeći o islamu i upoznavajući šta traži od nas po pitanju ahlaka islam, jer je zadaća islama, kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je poslan da ljudima usavrši ahlak, kada naučimo te ahlake onda trebamo da se za njih borimo da li mi trebamo ahlak naravno jer ništa na mizanu nema nagradu koliko li je pahlak i ništa kod ljudi nije cijenjeno i ljudi ne vole koliko vole ahlak i osobu lijepo, lijepe čudi i naravi ahlaka. Zato nam je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam da mi ne otvaramo srca ljudska i metkom, nego svojim ahlakom. Zato je njemu rekao Allah želešanuhu da, da podijeli sve na dunjaluku neće srca njihova objediniti, nego će ih Allah objediniti. Zatim mu je rekao, ako budeš otvori grubo, on će se od tebe razbježati. Ahlak je naš kapital. Ahlak je naša adresa. I ahlak je put naše sreće. Nema puta da se osjećamo zadovoljno, sretno i smireno, osim kada vidimo kod sebe da smo na velikom ahlaku i da smo moralni najširiji put i najsigurniji put sreće i priuštivanja svojoj duši da osjeća rahatluk duševni i samopoštovanje jeste kada insan cijeni sebe i zna da nema pri njemu niskosti i onoga što ahlak osuđuje. Dakle, ahlak ne može ništa nadomjestiti. Pa ne znam kako ljudi uopće, a muslimani posebno i pogotovo, mogu biti nepotrebni i neovisni od ahlaka kad nema nikome neovisnosti od njega i kako mogu uskrtariti prema sebi i uskratiti sebi najvrednije i najplemenitije to je ahlak zato pozivam pozivam braću svoju koja me trenutno slušaju i koja će kasnije slušati da gledaju u ahlak kao ono što Allah voli i ono što je odabrao Allah svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i da gledaju ahlak kao najljepši nakit i ukra koji sebi mogu priuštiti i kojim se mogu nagizati i ukrasiti. U tome je dovoljan post da gledamo u sebi i oko sebe. U sebi šta nam to treba i oko sebe šta to pred drugima ima pa da to poprimimo također da gledamo iz dana u dan iz situacije u situaciju šta snalazi one koji se pogrešno ponašaju i da se od toga udaljavamo i da udaljavamo one koje odgajamo tako ćemo živjeti u džennetu prije vječnog džemneta. I tako ćemo priuštiti onima s kojima se družimo i sjedimo najprijatnije društvo. I djeci svojoj i porodici svojoj. Najveći najveći rahatu i lahkoću. Ako gledamo tješnije moral, moral je suprotno nemoralu. A ono što najprije uočavamo i zapažamo, u današnjem svijetu, pogotovo u Americi gdje vi živite, pitanje nemorala najuže gledano može se podvesti pod razvrat i blud i sve što on znači od odvoličavanja do vanbračnih veza veza iste istog pola i tako dalje i tako dalje kako se suočiti i kako štitom islamskim zaštititi od te nesreće. Naravno, ako se borimo protiv harama, oružje nam je halal. Zato trebamo odabrati sebi halal koji će nas zadovoljiti. oni koji se žene i udaju neka otpore sve oči i neka gledaju koga će da ožene i kojim će halalom da se pokriju i zaštite potrebno je da taj halal bude takav da njegovu potrebu udovolji u svakom smislu da ne ostavi šetanu šipila šupljine, prostra, pukotine, vrata, promahi, pa da mu čini već vese i da ga odvede na stramputicu. Bilo razmišljanjem, bilo koracima, bilo krajnjim činom razvrata nemorala i bluda. Izbor i drugova mora biti krajnje ozbiljen zadatak i zabrati osku koja ti po svemu paše i udovoljava svim tvojim potrebama. Pa ne gledaš na druge i da zatvoriš ta vrata za uvijek. Jer, rekao je jedan mudrac, ako nije, pa uz. Kada šetan izgubi nadu iskopanega očaj da nekog ne može odvesti na stramputicu, priđe mu sa, strana žena, sa strane žena. Zato, brate moj, kada se ženiš, ako ti je cilj ljepota, poberi ljepoticu. Ako ti je cilj komunikativna, proberi takvu. Ako ti je cilj školovana i napredna, proberi takvu, proberi takvu u široke dunjaluku. Jer kaže da ne gleda drugu ne znači da se ne želi poslije, nego da takve kvalitete traži u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj, koju može i koliko može. Jer tako će ostati, inša Allahu ta'ala, duša smirena i ostati ahlak nepokoleban. Na istoj osobi treba da odgajamo djecu svoju i da kćeri naše i sinovi naši znaju šta traže i da znaju šta se traži, pa da bude bračni drug svi naših čer sutra dobar izbor i da ne načine zulu i štetu ni sebi ni drugima. Da čer naša bude odgojena kada ode i uda se da ne bude predmet odbacivanja od strane muža jer nije pri njoj to, to i to. Treba da upozna taj svijet i priprema se za taj zadatak da sutra bude uspješna uspješna supruga, a također i sin naš da bude uspješan suprug. Na kraju prije dove pomenuo bi vama kao pod, podpicaj važnost i vrijednost dave u Ameriki. Dava je važna svugdje, ali u vašoj sredini pogotovo. A to iz razloga koje možete i sami lahko otkriti i primijetiti. Ja bi napomenuo samo neke prvo dodavanje novog muslimana tvoj, tvoj sredini američkom društvu, pogotovo iz same nje, da to bude listi sam, sam amerikanac, posebna je dobit. To je prvo. To smo u jednom utjecajnom društvu umanjili jednog potencijalnog, potencijalnog aktivnog i utjecajnog neprijatelja i dobili prijatelja za islam. Jer on nije jednako štetan i koristan tu i u nekoj afričkoj ili azijskoj državi, gdje nam milioni ništa ne znači, jer se ne, bri, ne bave nama. Drugi razlog, iz tog društva, kada neko uđe u islam, velike su šanse da uđe kao već iskovan kadar, kao doktor ili pisatelj ili čovjek koji se razumije u nešto od onoga što je nama danas muslimanima potrebno. Ako ništa, sposoban da živi sam od sebe, da ne bude teret i briga drugima. Šansa da bude takav je veća nego u drugim sredinama i državama koje su slabe, i nemaju mogućnosti koje ima Amerika. Treće, materijalno stanje i obilje koje je tamo priuštilo je mnogim ljudima da se nakon obezbeđenja materijalne egzistencije pobrnu i tragaju za duhovnim vrijednostima i potrebama. Dok u mnogim sredinama gdje je zaloga i hljeba ili krov nad glavom. Briga koja ne dozvoljava brigu izačim drugim prepreka. Otuda je očekivati u takvoj sličnim sredinama da ljudi sami od sebe traže nakon što su našli novac ili im se novac razbio o glavu da traže neke druge vrijednosti. To je još jedan razlog. Ako kažemo suprotno, ako kažemo suprotno, da je utjecaj materijalnih stvari na ljude u toj sredini izopačio ih i nije ostavio nikakva prostora za duh, onda je razlog za davu tamo iz tog istog razloga još veći. Jer je ta bolest, ta bolest koja osvaja svijet i najuspješnije se braniti od nje i suprostaviti u njenoj samoj kući. Pa da ne budu tri ova razloga koja sam spomenu tačna ili zadnji od njih, i da ne bude zasićenost materijom razlog da se traga za duhom, nego naprotiv, onda je to ono što je upropastilo njih i prijeti da upropasti i ostale, toga treba na razne načine spašavati prvo te ljude tu, a onda spašavati druge da ih ne snađe ista nesreća. Na kraju molim Allaha Đelešanuhu, gospodara Arša, da nam da ispravnost u riječima i djelima i da objedini i mobiliše naša srca na pokornosti njemu subhanahu wa ta'ala i pomaganju njegove istinite vjere i pomaganje njegovih iskrenih robova i da popravi naše situacije i naša stanja i uljepša naša djela i da nas dovede do stanja kojim će on biti od nas zadovoljan i da pomogne i uzvisi islam muslimane Amen. i da poveća njihovu vrijednost među narodima, a da upropasti i uništi neprijatelje njegove ubrzo i uskoro, a on to može i od njega se tome nadati. I salavat i selam na njegova roba i njegova poslanika vjernog i njegovu porodicu i sve ashabe. I zadnja naša dova je neka je hvala vječna Allahu Đerlešanuhu, gospodaru svih svjetova, subhanak Allahumma bihamdike, la ilaha illa anta, nastavfiruka wa natubu ilajka.